Azken hamarkatetan kanbiamenak izan dira eta adinetakuek baizik eztie ahoskatzen. Berrogei urte ezpetikuek frantsesmanean eraiten dielaik. Interesa piztu du gehiunek eta ikusmold ezberdinak agertu dia ez tabadan. Agertu da e, geia minbea zela, garraian eskoletan debekatzen behitzen errehoien eraitia. Huna bildu dutugun lekuko tasun zumait, hastetik asisko urmeneta artistaekin, ondotik edurne, salabaren borne, uskain jakaslia delaik, eta juge etxe barne erretretaduna. E, azteko gaia bera latza, e, biziki teknikoa, baina arrasongi esplikatua. Orduan alde hortatik e, ni harritu nau, egiazki ze e, bulgaritza ditzaile ona izan den e, xantiana ez. Hori hasteko. Gero segitzeko gogora heldu zait San Luis Davantek aspaldi egin baitzuen artikulu bat e, arrasgogoangarria J Ken izenekoa. Ta hortan, erraten zuen eh, Euskaldun guzion artean elkar konprenitzeko baita ez bakarrik idatzian, ja, Euskara batua badugu, baina ahozkoan nola Euskal Tzandiak ez duen hor eh, parte hartzen eta e, eta jotzen batasunera buruz. Eta Jan Luida Bantek hartan zuen zuek egualdean daukazuen jota azkar hori, espainoletik hartu amailegutan, e, bazertu beharko zenukete, Eta hemen iparraldean daukagun erre hori frantzese eskolatik eta sarrarezi zaiguna, hori ere baztertu eta itzuli euskarazko erre eh, errulatzen edo edo dardarizatzen den hortara, ez? Eta et, eta nik uste hortatik heldu dela baita ere itzaldia. Nola xiberoan ari den erre ura galtzen, eh, jende xaharra eh, hiltzarekin e, eta nola gazteek ez duten segida hartzen horrez ekartzen du, bueno, ba, dialektoan berba da, berastasun bada, baina Euskaldun guzion arteko elkar komunikatzeko bidean, ene hori galtze handi badela. Nik pertsonalki egunoz, uh, testu simple bat eniak urtzen ari gelaik, egin uzien ebuiai galtze egiten jod, nola hauskatzen dut, o, oro, ojo, uh, bai, egunoz, uh, eh, da ez dakit, Norbaitek galtu hoi egin dizu eta prefosta santianak ez izun behaz eh, nula behar dugu jakatsi hoi duzu galtua. Eta ba, jaleike erraiten ende do entzuten den bezala, badu, badu sistema bat jaleike. Sibegun bi arteko ege hoi behaz eh, kentzen dizugu, ege hoi bezala. Geo bestaletik eusuk eh, pentsatzen dite bai batu gai bus eh, uh, nahi bali madugu. Ebe oro, ebai, erre hoi bakuna, adibidez izen berezietan miren bezala behaz ikaslei spikatzen dite miren erran berdela, ez ditentzu nahi miren edolako gaitzaik eta geho bi erre badelaik, behar denez uh, eh, egin eh, belarra, edo belarra, frantzesa, beho eh, ez dakit, behaz uh, txostakatzen duzu biekin, uh, dependitzen duzu. Ba, erre hoi, uh, badakit, ni eskoletan intzalaik eta gentiak horrez trufatzen ziela, nik ukenti heli bat guehian kinan egiten, Eta hoi haurzielaik e, mine egiten dizu. Erre hoi errez kapi beharrez esperlekatu ikaiutuz euskaz mintzatzen. E, ez dakit, natura hori kuntre jartiago eta guzi jarri neke duzu. Et ikusten duzu erreak gazti hauskatzen ditzu, nahi bat dugu frantxez moldila egin eta horko, eta hor din, bakiz, e, horrek amiat lukatzen.